Departamentuko sute eta sorospen zerbitzuarekin lanean ari da Baionako egia, eta ostegununtan ariketa berezi bat eginen da justuki Baionako kariketan suiltzaileak eraikin bati sua emanen baitute. Sute kontrolatua izanen da, eta hori esker suiltzaileak suaren edapenaz eta segurtasun ekibamendua zertan den informazio gehiago biltzen alko dute, Le but de tout ça, c'est d'arriver à trouver des techniques qui vont pouvoir améliorer la sécurité, faire prendre conscience aux gens du niveau de sécurité qu'il faut avoir si on veut être dans des bâtiments entre guillemets sécurisés. La bel bat sortuko dute apartamenduen segurtasun maila neortzeko eraikuntzak salkatzen alko dira horren arabera eta jabeak ondotik behar diren obrak egiten alko dituzte Alain Lacassagne Rico Echeco, Ideginsaco à Chuantada. Ça va aider les pompiers, mais ça va aussi aider les utilisateurs à savoir, un, comment mais déjà de mettre dans le, hall d'entrée un plan d'évacuation, de savoir où sont les sorties de secours et de voir quand on peut le travailler avec les copropriétés, comment on s'organise pour pouvoir mutualiser des issues de secours euh, en passant d'un immeuble euh, vers un autre. Suiltzaileak eraikin zahar eta kola obeki ezagutzen alko dituzte, bestalde labela aplikatzen bada, bai honan eginen da lehen lehenik, eta ondotik Europa mailan edatzeko asmoa dute.